Naš govor će ovom prilikom biti o plodovima prihvatanja islama, o vrijednosti upute, kako za one koji nisu bili muslimani pa prihvate Allahovu vjeru, tako i za one koji su bili muslimani samo po imenu, ali u svome životu, u primjeni islama nisu imali nikakvoga udjela. Dakle, govor se odnosi i na jedne i na drugi. Nema sumnje da su dvije vrste upute, dvije vrste hidajeta, koje su spomenute u Kur'an Kerimu. Jedna vrsta je u značenju ukazivanja, poučavanja, pozivanja na pravi put. I to je uloga Allahovih poslanika i njihovih sljedbenika. Ukazivanje ljudima na pravi put uzvišeni Allah poziva sve na pravi put. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah poziva u kuću spasa. Ovdje nije spomenuto u ovom ajetu objekat u gramatici rečeno. To jeste koga poziva. Poziva svakoga. Sve ljude poziva. I zato je on Ar-Rahman. Bismillahir-Rahman. U ime Allaha milostivog. Zato je uzvišen je Allah milostiv svim ljudima. Daje kišu i onome koga vjeruje i onome koga ne vjeruje. Daje blagodati da ovome svijetu i onog koga voli i onog koga ne voli. Milostiv. A ovo je najveća blagodat. Blagodat upute. Jer čovjek živi na ovome svijetu samo jedan put. I kada bi platio i dao sve što ima na ovome svijetu, a nije zapamćeno osim da su trojica samo ljudi u istoriji Islama vladali ovim svijetom. Mimo njih nije zapamćeno da je neko drugi vladao cijelim svijetom to su bili ko? Zulkarnein, Sulejman alaihi selam i ko još? Potrudite se da saznate. Dakle, kada bi čovjek imao sve što je na ovome svijetu i dao ne bi to ništa mu koristilo da se spasi od odgovornosti i da se izbavi iz onoga što čeka one koji, koji ne vjeruju. Najveća blagodat koja se ne može ni sa čim na ovome svijetu porediti jeste blagodat uputi. Čovjek živi samo jednom, rekli smo, na ovome svijetu i nikada se više na njega vratiti neće. Kada bi sve opet dao što je na ovome svijetu da proživi još jedan put ovaj život neće mu se dati. Svaka minuta, svaka sekunda koja prođe od tvoga života, nikada se više neće vratiti. I zato jednog učenjaka kada su zastavili da ga nešto pitaju, kaže i zaustavite sunce. To jeste zaustavite ako možete vrijeme. Nemojte mi uzimati vrijeme bespotrebno. Tolika je vrijednost vremena, a uzvišen je Allah se kune samo onim što je vrijedno i kaže, vala asar, tako mi vremena innal insana lafi khusr čovjek je na gubitku osnova kod ljudi je da su na gubitku a izuzetak iz toga su oni koji illa ladina amanu wa amilu salih koji vjeruju koji rade dobra djela to jeste potvrđuju to vjerovanje jedni drugima savjetuju istinu to jeste pozivaju na pravi put i jedni drugima savjetuju strpljivost i izdržljivost na pravome putu Dakle, to je vjerovanje, djelovanje, pozivanje i ustrajnost na pravome putu. Samo oni koji kod sebe imadnu ova četiri svojstva, oni su izuzeti iz propasti. Svi drugi su propali. Vjeruje. Kaže da vjeruje. Ali ne djeluje. Nema rada. Propao je. Vjeruje i i radi po tome, ali ne poziva u to. Jednostavno, ne interesuje ga poziv u islam. Ne interesuje ga pitanje muslimana. Ili vjeruje i radi dobra djela i poziva druge na pravi put i radi za interes islama i muslimana, ali nema onoga četvrtoga. A to je sabur. Nema ustrajnosti. Ostavi. Jedno vrijeme se drži, a onda napusti. Svi su oni sigurno na gubitku, neko većem, neko, neko manjim. Dakle, vrijednost upute. Allah poziva sve na pravi put. I zato kaže svoje poslaniku, ali i sada vselam, wa inneke le tehdi ila siratim mustakim. I ti pozivaš na pravi put. U ovome značenju hidajet znači ukazivanje na pravi put. Kur'an ukazuje svakome na pravi put. Drugo je sada pitanje ko će to prihvatiti. Prihvatit će samo oni kod kojih bude hajra, kod kojih bude dobra i ustraju svakako na tom je pravom putu. Dakle, nije samo uslov za prihvatanje pravoga puta i pridržavanje njegovo da ga neko sazna – koliko imate ljudi da znaju, a neće. Što pušiš? Kaže, znam, ali ne mogu se odreći toga. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, nije znanje jedini uslov da bi čovjek bio na pravome putu. Šeitan prokleti zna da ima Allah, nema sumnje ni, ni trunčicu jednu. A kako bi imao kad je s Allahom govorio, razgovarao s Allahom, a mi nismo. Mi čujemo njegov govor koji se uči u Kur'an i Kerimu, ali šeitan je direktno razgovarao sa Allahom i taj govor Kur'an prenosi. Ali je najveći nevjernik i predvodnik svih nevjernika i prvi koji će zakoračiti u dženevsku vatru. Zašto? Zato što mu to znanje nije bilo dovoljno za iman i vjerovanje. Nego šta se traži, prihvatanje i pokornost. Dakle, rad po tome znanju. I zato je prva objava bila ikra i nije tu tačka došla. Uči i ništa više, ne. Nego uči u ime gospodara svoga. Ne Nemoj učiti za neki drugi interes, nego u ime Allaha, da saznaš istinu da, da radiš po njoj. To je značenje upute. Drugo značenje i posebno značenje upute. I potom je uzvišeni Allah, Er-Rahim, er rahim er Rekli smo, er Rahman svim svojim stvorenjima, i ljudima, i džinima, i životinjama, i biljkama, i živom, i neživom svijetu. I onim što znamo, i onim zašto ne znam. A er Rahim je milosti vjernicima, muminima. Zašto? Zato što se ta rahm, taj rahmet proteže i na ahiretu, pa će im dati džennet. Dok drugima, nema dženneta onima koji nisu vjerovali i prihvatili to. I zato to kaže uzvišenje Allah wa kane bil mu'minine rahima i on je samilostan to jeste posebno milostiv vjernicima mu'minima ko će biti mu'min ko će biti vjernik i ko će prihvatiti ovu uputu onaj koga Allah uputi Allah upućuje i niko drugi Kaže uzvišen je Allah svojem poslaniku, ali sada se nam. Inneke la tehdi men ahbebte. Ti ne upućuješ onoga koga voliš. Ti nisi u stanju to da učiniš. Da ti ovladaš nečijim srcem. Da neko prihvati tu istinu. Ti nisi to u stanju. Pa je rekao svome Amidži, koji ga je branio, koji je stajao na putu mužri kada dođu do Resulullah sallallahu sallam na njegovom smrtnom času kaže mu moj amiđa prihvati islam reci riječi la ilaha illallah bit ću ti zagovornikom kod Allaha da baraka wa ta'ala a kod njega predstavnici kufra Ebu Džehli i ostali kažu zar ćeš se odreći vjere svojih predaka i zadnje je bilo što je rekao zadnje je bilo što je rekao Ebu Talib da je na vjeri svojih predaka. Nije prihvatio islam. Otišao kao mušrik i nevjernik. Pa se rastužio Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Žao mu ga jer zna da za njega spasa nema. Pa uzvišen je Allah objavljuje kuranski ajet inneke la tehdi men ahbebt walakin Allah jehdi men ješa ti ne upućuješ Allaha poslaniče koga voliš, već Allah upućuje koga hoće. Tvoj najbliži, ti ga na put, on pod put. Neće ni naopako. Ti u džamiju, on stoji pred džamijom, neće unutra. Nisi ti kadar to da učiniš, da uputiš. Allah upućuje. I kaže isto tako u Kur'an i Kerimu, ma kane lin nebiji walladina amanu. Ne može se desiti, ne smije se desiti vjerovjesniku i onima koji vjeruju en jestagfiru lil mušrikin da mole Allaha za oprost mušricima walau kanu uli kurba makar bili njihovi najbliži min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim nakon što im je jasnim postalo da su oni džehennemlije Dakle, uputa je kod Allaha tabaraka wa ta'ala. On jedini upućuje. Mi činimo samo uzroke da dostavimo ljudima istinu. I taj uzrok u većini slučajeva nismo učinili, nismo izvršili. Očekujemo da neko drugi za nas to učini. U ovome slučaju nema službene dužnosti, izvršavanja po službanoj dužnosti. Što znači to je posao imama ili ovoga muftije ili ovoga ili onoga. Svi smo za to odgovorni i obavezni. Za ono što nam je najbliže, pa onda dalje i dalje. Resulullah alaihi sallatu wasalam nam kaže u hadisu koji obilježi imaj muslim Belligu anni walau aje Prenesite od mene makar bio jedan ajet prenesi, dužnosti je prenijeti. I kaže kuranski ajet, li unzirakum bihi wa men beleg. Da vas opomenem njime, to jeste Kur'anom, wa men beleg, i svakoga onoga do koga dođe. I kaže, hadihi sebili ed'u ila Allah. Kul hadihi sebili. Reci Allahu poslaniće, ovo je moj put ed'u ila Allah, pozivam Allahu, ene wa meni tebe'ani, ja i svi oni koji me slijede. Što znači, onaj ko slijedi Resula, alaihi sallatu poziva Allahu. Onaj koga ne slijedi, ne poziva. To je dužnost i obaveza. Prenošenje. To je način. To je uzrok upute. A da li će dotični biti upućen, da li će prihvatiti, ti zato nećeš biti pitan, niti ćeš biti odgovoran. Ko što neće biti pitan pitani Allahovi poslanici. Jer će ih bit koji će doći na sudnjem danu, a s njima grupa mala ljudi. Od tri do, do devet. Biće ih, a s njima dvojca. Biće ih s njim jedan a bit će ih s kim neće biti niko da ih je slijedio. Allahov vjerovjesnik nije našao nikoga da ga slijedi. To nije njegova krivica. On je prenio. Ja ejuhar rasul, belg ma unzila ili. Ti prenesi ono što ti je objavljeno. Dostavi svojim, svojim riječima, svojim dijelima i svojim, svojim postupkom ostaje ovdje pitanje da se na njega odgovori, a ko je taj koga će Allah odabrati da krene pravim putem? Kaže uzvišeni Allah, jehdi bihi Allahu, njime upućuje, to jeste svojim govorom Kur'an i Kerimom, meni tebe aridvanehu, onoga ko slijedi njegovo zadovoljstvo. To jeste onoga ko je predan, jer islam znači predanost. Onoga ko traži, ne onoga ko odbija, kažeš mu ovako je islam, a on ti jednu riječ, a on deset. Ti deset od stotinu. Drugo vrijeme, drugi ljudi, druga država, drugi uslovi, sve drugačije i drugo, što znači druga vjera. Ne može to tako biti. Onoga ko traži, ko je pokoran, i rekli su, čuli smo i pokoravamo se. Kod muslimana može biti samo jedno opravdanje za nerad, a to je ne znam. Doći im danas, mnogima ti kad kaže što to tako radiš, on kaže ja to znam. Pa da si rekao ja ne znam, bilo bi ti opravdanje. A ja znam, šta ostaje drugo nego da, znaš, a nećeš. To su Beno Israil tako rekli. Vakalu se mi'na wa asajna. Rekli, znamo, a nećemo. Otvoreno kazali neki to danas ne kažu tako tim riječima, ali svojim postupcima kao da tako govore. Wa ushribu fi qulubihim al-kufra. Fi qulubihim al ajla bi kufri I u njihova srca ušlo je obožavanje onoga teleta zlatnoga zato što su nevjerovali. Dakle, ako neće se pokoriti Allahu, hoće se pokoriti nečemu drugome. A to nije dolično da se tome pokoravaš. Dakle, Allah upućuje onoga meni tebe, ko slijedi, ko je pokoran, a ne onoga ko se izmiče, onoga ko, ko se okreće od, od upute. Drugo, trebamo znati i biti svjesni da uputa i pravi put, da je to najveća blagodat Allaha te barakeva ta'ala i da to nije i neće biti svakome dato. To Allah odabiri. Ko je za toga? Ajet kaže وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Nijedna duša neće povjerovati, neće postati muminska, illa bi iznila osim Allahovim izunom Allahovom dozvolom dakle da te je Allah odabrao da mu na seždu padaš on neće svakoga njemu ne treba svako i neka se niko ne zanosi da kaže alhamdulillah, ja sam dobro ne treba mi više ništa bojat se za takvoga da se ne okrene naopak Jer rekli smo ima, imaju četiri vrste ljudi. Jedna je gora od druge i druga bolja od one prije nje. Ima ih koji nisu vjerovali u mladosti ni u svojoj starosti. Pa nema hajra u njima. A ima gora grupa od njih. Zar ima gore od toga? Ima gore od onoga koji nije vjerovao nikako, gore od onoga koji nije vjerovao nikako. A to je onaj koji je počeo vjerovat i prihvatio se vjere, a nakon toga je ostavio. On je gori od onoga koji je nikako nije prihvatio. Jer je on spoznao, pa ostavio. A onaj nije spoznao nikako. Pa je to gore. Zato ajet kaže, inna alladhina kalu rabbuna Allah, thumme stakamu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, prihvate se dina, a zatim ustraju, zatim ne ostave to. To je vrlo važno. Da čovjek ne popusti, da mu ne dodije, da mu ne dosadi ibadet Allahu, pa da to sve ostavi, a to ne ide preko noći. Da kaže, neću više klanjati nego polako počne ostavljati na file i sunnete, pa onda farze odgađati u zadnje vrijeme, pa malo, pomalo, malo, pomalo, dok se ne izvuče kao što se dlaka izlači iz tijesta. Pa više na toj dlaci ne ostane ni malo traga od onoga u čemu je bila. Dakle, ni malo više vjere na kraju ne ostane. Vidio sam ljude i zatekao na jednome mjestu. Ništa im od vjere ostalo pri njima nije. Kaže jedan od njih, mi smo zapamtili svoje pretke. To nije priča, to, to, to je život. Kaže jedan, zapamtili smo svoje pretke i nešto su govorili tajna najna. Učili ih njihovi djedovi i nane, inna a'tayna kal kauthar pa su zaboravili to i ništa pri njima nije više ostalo nego kažu tajna najna ne znamo ništa za Allaha ne znaju ne uzu uzubila do koje mjere se može odmetnuti a što se tiče onih drugih vrsta koje su ispravne inshallah to je onaj ko nekada u jednom periodu svoga života nije znao za uputu. Pa mu onda Allah tabaraka wa ta'ala prosvijetlio njegovo srce i dušu, pa prihvatio se dina. I ustrajao na pravome putu. Do kraja života. A bolji od toga je ko? Je onaj koji je od malih nogu odrastao u vjeri i vjerovanju i pravome putu i tako nastavio do kraja svoga života. A onda pred kraj mu Allah dadne da posebno trud vidi, nije znao. Toliko i činio i badet, ali nije toliko činio i badet koliko mu Allah dadne posebno pred kraj života da ga čini da bi sa najljepšim dijelima izašao pred Allaha tabaraka wa ta'ala. To je Allahova blagodaj, to je Allahova uputa. Dakle, treba tražiti Allahovu uputu i ustrajnost na pravome putu, a to je ono što učimo svakim danom, ihdi nas sirat al mustaqim, uputi nas pravim putem. A to je put sirat al ladhina en'amta alaihim, put onih kojima si dao svoje blagodati. A to je put onih koji su spomenuti u Kur'anu Kerimu, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ ko bude pokoran Allahu i njegovom rasulu fe ulaike me alladhina en Allahu alayh To je onaj koji će biti uz one kojima je Allah svoje blagodati dao. Minan nebijine wa siddiqina wa šuhedai wa salihin. Uz vjerovjesnike, uz iskrene, uz shahide i uz, i uz dobre. Sve sto kategorije ljudi. Jer je jedan ashab došao Resulullahu a.s. i znate za to kazivanje i rekao mu Allaho poslaniće, poželim te, neobično mi da nisam uz tebe, sjetim te se kod svoje kuće, pa dođem ti da te vidim. Ali, kada budemo na ahiretu, ti ode među Allahove poslanike i vjerovjesnike. A gdje ću ja? Kad mi je ovako teško na Dunjaluku, kad te ne vidim nakratko, kako će tek biti na Ahiretu? Odgovor na to pitanje uzvišeni Allah na sebe preuzima. I kaže, odgovara mu na to pitanje, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ Ko bude pokoran Allahu i njegovom Resulu, bit će uz vjerovjesnike, dakle, bit, bit ćeš sa Allahovim poslanikom, ako budeš, ako budeš pokoran. To je pravi put. Put onih koji znaju ispravno i izvorno vjeru i put onih koji rade po tome svome znanju. Koje su blagodati upute, o tome se puno može govoriti. Ali mi ćemo ovdje samo neke spomenuti kroz kuranske ajde i kroz hadisa Resulullah sallallahu alaihi wasallam pridržavanje islama onako kako treba i do kraja života je najveći uzrok sreće na ovom i na budućem svijetu kao i lijepoga života. Kuranski ajet kaže Men amila salihan min zekarin ev untha wa huwa mu'minun ko bude radio dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, fele nuhji jednehu hajaten tajjibe, mi ćemo ga zasigurno oživjeti lijepim životom. Wala najziyannahum ajrahum in agradit ćemo ih njihovom nagradom bi ahsani ma kanu ya'malun po boljem nego što su oni radili. S druge strane, Allah spominje svoj zakon u pogledu onih koji okrenu leđa njegovoj uputi. I kaže, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ I ko se okrene od moje opomeni, od Kur'ana, od praksi Allahovog poslanika, ali i sada selam, od Islama, fe inne lehu me išeten danke. Ovo je Allahov govor. A i pored toga uzvišen je Allah da bi nam ukazao na ozbiljnost ovoga, kaže fe inne lehu, sigurno njemu će biti me išeten danka, težak i tjesan život. Allah govori i potvrđuje to. Pripada takvome danken znači tjesan, tjegob, tegoban život, naporan, pun problema. Mi u dovi učimo وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا I podari nam Allahu takvo ubjeđenje, takvo čvrsto vjerovanje koje će nam tu hevinu olakšati mesa i bed dunja, dunjalučke musibete. I ti ćeš vidjeti danas među ljudima. Neka sitnica mu se desila, sve mu je naopako. Ništa mu nije kako treba. A vidjet ćeš i one koji žrtvuju sav svoj imetak i svoju čast i svoj život i sve na Allahovom putu i vidimo ih da bivaju zatvarani i da bivaju proganjani i da bivaju ruglu izvrgavani i tako dalje i tako dalje i kažemo da Bog do drugi osjećaju sreću i zadovoljstvo kakvu oni osjećaju na Allahovom putu. Što im je Allah dao blagodat. I tako su bili imami ovoga ummeta, predvodnici ovoga ummeta. Jednostavno prolazili su kroz mnoga iskušenja, a prije toga Allahovi poslanici i vjerovjesnici ali su vidjeli zadovoljstvo, vidjeli smo u stvari da su zadovoljni Allahovim kaderom, Allahovom odredbom. Jer znaju da Allahova odredba po mu'mina nije zlo. Zlo može biti ono što ti uradiš, ali Allahova odredba po tebe nije zlo. Ili je to što te zadesilo, zamjena za nešto veće i gore i teže. Ili je to kefaret, ili opraštanje tvojih grijeha, brisanje tvojih grija koje si učinio. Ili ti je to upisivanje dobrih dijela u stranice tvojih dijela na ovom svijetu, može biti samo dobro po tebe i ništa drugo. Ako radiš ispravno i ako si kako treba na pravome putu. Dakle, mu'min je taj koji ne gubi. Resula Ali sa selam kaže za onoga koji je predan nečem drugom mimo Allahu te'i se abdu dinari te'i se abdu dirhem neka je nesretan rob dinara i dirhema dinar se spominje u hadisu jeste to je zlatnik a naši da se naprave pametnima kažu nećemo više dinara hoćemo marku i ukinuše dinara A dinar se u Kur'anu i u hadisu spominje. O minhu men in te'menhu bi dinarin la ju eddihi ilajk. I ima ih kojima kada povjeriš jedan dinar, neće ti ga nikad dat. Spominje se u Kur'anu i u hadisu. Ali kad se ne zna vjera, kad se ne znaju propisi, kažu da ukinemo dinar, nećemo da se zove više dinar. I naši ukinuli, a kod drugih ostao dinar da su znali naši, ostavili bi ga, a da su znali oni Anamo, ukinuli bi ga sigurno. Kaže, nesretan je rob dinara i dirhema. A šta je dirhem? To je srebrenjak. Te i se on tekes. Nesretan bio i sve mu naopako išlo. Ono Onome kome je cilj ovaj život, život na ovom svijetu. Ta'i se wantek. Sve mu naopako bilo. Wa iza shika falen tuqash. A kada se u bode, ne našao onoga ko će mu ga izvaditi. To jeste bio mu to svjetski problem. Ili drugi će mu se naslađivati u tome što mu se dešava zbog toga što je predan nečem mimo Allaha tebareke ve taala ne može biti ovaj svijet cilj Ali isto tako treba da shvatimo da se muslima ne odriče ovoga svijeta, nego da nastoji da ga potčini svojoj vjeri. Muslima ne očekuje od drugog sadaku, nego nastoji drugome dati. El mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al mu'minid da'if. Jak mu'min, prvo u pogledu vjerovanja, a onda u svakom drugom pogledu, i u tjelesnoj snazi i u materijalnoj i u umnoj i svakoj drugoj hajrun je bolji wa ehabu ila Allah i draži Allahu min al mu'min al da'if od slabog mu'mina o fi kullin hajr a u svakom je hajr <laughs> nije ni onaj za odbaciti Ali ako možeš dobiti na dozvoljen način, ne uzevši ovaj svijet sebi za cilj, ako možeš dobiti svijet da, i sredstva koja ćeš počiniti za hizmet, Allahovoj vjeri to učini, ali ne popuštajući Allahovoj vjeri i ne kršeći njegove zakone i propise. Fele nuhjijennehu hajatan tajjibe. Toga ćemo živjeti lijepim životom, koji se prihvati Allahove vjeri. i drugi, lehu me išete danka. To je ajet kuranski u suri kojoj? Ovi koji uče Kur'an, njih pitam. U kojoj suri se ovaj ajet nalazi? malo iza Merijem. Koja je sura iza sure Merijem? Taha, u suri Taha se ovaj ovaj ajet nalazi. Valja učit Kur'an. Bez Kur'ana nema života. Bez Kur'ana nemamo kud pred Allaha stat. Fe inne lehu me'išeten danke, ovo je zakon koji se ne mijenja. Takvo me pripada tjesan život i težak život. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma a proživjet ćemo ga na sudnjemu danu slijepim. Kale rabbi lima hašartani ama, reće gospodaru moj, što si me proživio slijepim? Na sudnjemu danu čuje nešto se događa, sav isprepadan, ali ne vidi ništa. Pipa ko sebe. Što si me proživio slijepim? Vakad kuntu basira, a vidio sam prije. Kale ke zalike tetke ajatuna fenesite. To zato što su ti došli moji ajeti, pa si ih zaboravio. Pa si ih napustio, pa si im leđa okrenuo. Wa ke zalike li tunsa. I tako ćeš ti biti danas zaboravljen, ostavljen i napušten. Ne uzubillah. Nema drugog života na ovome svijetu da imamo prilike da se vratimo u mladost, pa da učimo Kur'an, pa da radimo, ne može. Ono što je prošlo, kad bi dao sve na ovome svijetu, nikada se više vratiti neće. A dan koji imaš pred sobom, ne možeš rastegnut umjesto 24 da bude 25 sata. Ne možeš. Vrijeme ti je određeno i ograničeno. Pa gledaj da stigneš ono što ti je promaklo u onome što je pred tobom. Drugo, islamom uzvišen je Allah tebareke ve ta'ala izvodi ljude iz tmina kufra i džehla nevjerovanja i neznanja na svjetlo islama. I vi vidite među ljudima vidiš čovjeka drugačiji proljepšo se nur mu iz lica izlazi šta je to? to je svjetlost islama. Promjena se dešava i na njegovom licu. I zato je i lice nazvano lice. U arapskom jeziku vajđ. To je ono čime čovjek dočekuje druge ljude. Pa se na njemu vidi i raspoloženje i nezadovoljstvo. Ashabi Resulullah alaih sallatu opisani su u Tevratu. Ne samo Allahu poslanik Muhammed alaihi sallatu sallam, nego i njegovi ashabi. Opisani su u Tevratu. Simahum fi vujuhihim min etheri sujud. Tragovi su na njihovim licima od od seđdi. Kao trag seđdi kao posljedica ibadeta Allahu te bareke ve taala. To se vidi na licu. Kao što se vidi i grije isto tako. Čini lice drugačijim i zato se može vidjeti i prepoznat na ljudima kada šta zgriješe i kada i kada čini dobra djela. Na licu se može poznati. To danas pokušavaju da da izuče u nauci kriminologije da izuče određene pojave ili lica kakva izgledaju onih koji su učinili neki zločini, neki prekršaj. To je davno islamska ulema o tome govorila i o tome govore ove knjige po kojima, nažalost, u većini slučajeva još uvijek prašina pada, tako da treba naručiti, nabaviti ključ za te knjige da se otvore, a ključ za te knjige jeste šta? Jeste arapski jezik. Pa kad se drugi jezici mogli naučiti radi ovoga svijeta, može se i naučiti arapski radi ovoga i onoga svijeta. Zatim, islamom uzvišen je Allah oprašta sve grijehe i sva loša djela koja čovjek učini prije toga. Prihvatanjem islama čovjek se oslobađa grijeha i biva čist od njih kao na dan kad je od majke rođen. Biva čist od svih grijeha. Kuranski ajet kaže Kul lilladhine keferu Reci Allaho poslaniće onima koji ne vjeruju. Ovaj ajet je u kojoj suri? قل للذين كفروا ovaj je ajet u suri El Enfal a ta sura govori o bitci na Bedru govori o mušicima koji su uzeli oružje da se bore protiv Allahovog Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba njima je govor upućen i svim ostalima reci Allahov poslanićem onima koji ne vjeruju mušicima, idolopoklonicima in jentehu, ako prestanu sa svojim kufrom, nevjerovanjem i radom protiv ove vjere, jugfer lehum ma kad selef, Biće im oprošteno sve što je prije bilo. Njima, kao li drugima. Dakle, Islam briše sve grijehe koje je čovjek u prošlosti učinio. U hadisu kojeg bilježi imam i muslim, gdje poznati ashab Amr ibn al-As radijallahu anhu govori kako je primio islam. Kaže, kada je Allah dao da islam uđe u moje srce, došao sam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, pa mu rekao, pruži mi svoju desnicu, da ti iskažem svoju vjernost, prisegu da ti dam, da primim islam. Pa pruži svoju desnu ruku Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a Amr ibn al-As radijallahu anhu kaže, a ja svoju ruku povuko. Ne ti je doh dat ruku. Pa mi reče, ma leke ja Amr, šta ti je Amre? ja reko eretu en ešteret hoću da postavim uslov prije nego što primim islam postavit ću to jeste primit ću islam ali pod uslovom pita ga Resulullah sallallahu sallam te šteretu bi mada šta hoćeš da postaviš kao uslov a on kaže en jufer da mi bude oprošteno ono prije što sam radio Dakle, hoću da se primim iskreno, ali šta ću s onoga prije što je bilo? Dakle, hoću da mi se to oprosti. Allahu poslanik, ali sad selam. Oprašta li on grijehe? Ne oprašta. Nije to samo da kažemo nema toga kod nas, nego nema toga nigdje. U značenju to ne može biti. I onaj ko kaže ljudima da oprašta grijehe, on laže mimo Allaha te baraka wa ta'ala. Isti je slučaj ono što se pokušava sa mrtvima. Niti je klanio, niti je ibade činio, ni tahareta, ni ništa uza se. Kad umri, sad ćemo mi njemu sve priredi da ga spasimo. Ne može to. Traži od Allahovog poslanika oprost grijeha. On ne oprašta grijeha. Ali, on ga upućuje na propis i kaže mu Ema alimte, zar nisi znao enel islame jehdimu ma kane kable da islam ruši ono što je bilo prije njega. To jeste, uklanja sve grijehe, ne ostavlja ni jedan grije, makar se radilo i o najvećem grijehu. Islam briše ono što je bilo prije njega wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qabla i da hijra briše ono što je bilo prije nje wa anna al-hajj yahdimu ma kana qabla i da hadž briše ono što je bilo prije njega svakako iskreni islam iskrena hijra i iskreni hadž na hađu gurnete neko a ti planeš na njega gotovo ti je nije tvoj hađ hađi mebrur. Ona za koji je obećan džennet. Rekao bi sitnica, ali nije sitnica. Vala fusuk. Za tih nekoliko dana nema grijeha. Ne smiješ učiniti grije. Pa ako se tada uzdržiš i uspostaviš kontrolu nad sobom, moći ćeš i nakon toga. A ako ne mogneš nekoliko tih dana, dana iskušenja i ispita, nećeš moći sigurno ni kasnije. Dakle, sve to briše grijehe koje su bili prije. Od vrijednosti prihvatanja i pridržavanja Islama jeste i ono što bilježi imami Ahmed u svome musnedu, u hadisu koji je sahih, gdje jedan čovjek upitao Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, hoće li biti pitan za ono što je radio u džahilijetu? Hoće li ga Allah pitat o tome? Pa mu odgovara Allahu poslanik ali sato selam i da ahsente fil islami Ako lijepo budeš postupao, to jeste ispravno, i prihvatiš se islama kako treba, lem tu ahad bima amilte fil džahilije, nećeš biti pitan za ono što si radio u džahilijetu. Šta god da bilo prije. Wa idha esete fil islam, a ako budeš loše postupao kada prihvatiš islam, uhizte bil evvali val ahir. Bićeš onda pitan, bićeš odgovoran i za prvo i za drugo. Primio se islama, nije prije klanjao, nije znao ni za šta. Primio se islama, prihvatio islam, a nakon toga teško mu se kamatao odreći. Ne može. Slatko. Šeitan učinio. Znači i ono prvo i ono drugo će odgovarat za to. Prihvatio se islama, Allah ti dao halal, ali mu šeitan omilio Haram. Hoće on sa curama da kontaktira. Hoće da telefonira. Da ima veze i odnose kako Allah nije dozvolio. Bićeš pitan i za prvo i za drugo. I tako dalje i tako dalje. Allah ne da u islamu vrdanje. Boj se Allaha u tome. Jer onaj ko prihvati pa se vrati u džahilijet, gori od onoga koji rekli smo nije nikako prihvatio. A oba dvojici se zlo piše. Samo što i džehennem ima, šta? Derekat. Nije deređat. Deređat, deređe su naviše, stepenovi naviše. Doći im derekat, to su stepenovi naniže. niže svak će imati prema onome što je radio. Dakle, Allah ne dozvoljava da neko pod imenom Islama i muslimana radi šta hoće i kako hoće. Jer time kalja Islam. Time lošu sliku daje ovoj vjeri. I danas mnogi među muslimanima upravo odvraćaju od islama svojim dijelima i svojim postupcima. I mnogi koji prime islam od nemuslimana često ga primaju učeći Kur'an i iz teorije, a rijetko iz praksi. To je jedan veliki musibet. I svako ko loše predstavlja islam neka zna da je to jedan od velikih grijeha kod Allaha te bareke ve taala jer time odvraća od Allahove vjere u bilo kojem pogledu a svakako da je gore od toga ono što rade neki ili mnogi a to je krivo predstavljanje islama Kad bivaju pitani u islamu, kažu možeš svašta. Šta god hoćeš i kako god hoćeš. Dakle, izmišljaju lažna Allah, te bareke ta'ala. Jer islam objavljuje Allah, a ne izmišljaju ljudi. I Kur'an kaže وَمَنْ أَضَلُّ مِمْ مَنِ تَبَعَ هَوَاهُ Ko je na većoj zabludi od onoga koji slijedi svoje strasti. Bi بِغَيْرِ هُدَمْ min Allah bez upute od Allaha te bareke ve ta'ala. Nema onoga ko je na većoj zabludi. Od vrijednosti i fadileta Islama jeste i to da uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala čovjeku koji se prihvati Islama potvrđuje i priznaje i prihvata i dobra koja je činio prije Islama neće mu biti zanemarena. Neće mu biti zanemarena. Jedan od poznatih ashaba, koji se zove Hakim ibn Hizam radijallahu anhu, rekao je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, šta kažeš Allahov poslaniće za dijela kojima sam se približavao Allahu u džahilije, Oni su vjerovali u tome smislu Allaha, ali su za Allaha vjerovali kipove, druga božanstva i tako dalje. Kod Allaha ne može svakako vjerovanje. I to danas isto tako. Ne znači dakle da samo klanjaš, postiš, daješ zekat, misliš musliman, a onda možeš svašta raditi. Ista je stvar, isti je slučaj. Ne, nego samo da si Allahov i ti čiji drugov šta kažeš Allahov poslaniće za dijela dobročinstva koja sam radio u džahilijetu dajući sadaku oslobađajući robove održavajući rodbinske veze imam li ja za to nagradu pa mu kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadisu kojeg bilježi imami Buharija eslemte ala ma selefe leke min hajr primio si islam sa svim onim što si učinio od dobrih dijela. Dakle, sva dobra dijela ti se pišu i potvrđuju nakon što si primio islam. Sva ona dobra dijela koja si činio u džahilijetu. A već smo prije spomenuli da se loša i svi grijesi da se brišu. Zar to nije Allahova blagodat? Dakle, sva loša briše, a sva dobra potvrđuje, upisuje i priznaje. Islam je put do dženneta. Jedini način kako čovjek može ući u džennet. U hadisu Enes ibn Malika radijallahu anhu spominje se da jedan čovjek pitao Allahovog poslanika ali sad vesalam u njegovom poslanstvu. Dolazi jedan čovjek s pustinje pita Allahovog poslanika ali sad vesalam ko si ti? ko te je poslao i tako pita pojedinačno a sahabi prisutni tu i kažu volili smo kad neko dođe sa strani. pa ga uzme pitati oni bi se okupili oko Allahovog poslanika ali sad sam islušali okoristili bi se time pa ga je pitao o pet dnevnih namaza o zekijatu o postu, o hađu ovo su temelji islama Pa onda, nakon toga, kaže ovaj čovjek, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Tako mi onoga koji te je poslao sa istinom. La ezidu alejhinne wa la enkusu minhun. Ništa na to što si mi rekao neću dodati, niti ću ista, išta oduzeti. Šta misli pod ovim neću ništa dodati, niti ću ista, išta oduzeti. To jeste pet dnevnih namaza ću klanjat, neću nikako više na filu. Niti ću šta od tih pet dnevnih namaza oduzeti. Davat ću zekat i neću više ništa. Dakle, obavljaću to što si mi samo rekao i ništa više. Niti ću umanjiti, niti ću šta dodati. Kada je otišao, reče Allahu poslanik, ali i sato salam, le in sadaqa la yadkhulun al janna ako je istinu rekao sigurno će ući u džennet što znači primjena islama ti je dovoljan garant ulaska u džennet kad ne bi ništa dodatno radio mi ovim ne znači da kažemo nemoj klanjati sunnete nemoj klanjati na file i tako dalje ni u kome slučaju to je pohvalno ali je osnova čovjeku da kažemo pet dnevnih namaza i to farzova za njih ćeš biti pitan i odgovarat za njih. Prvo za što ćeš biti pitan na sudnjem danu jeste pet dnevnih namaza i to farzova. Pa ako tu nešto ne bude nedostajalo, ako tu nešto bude nedostajalo, onda će se nadoknađivati iz, iz sunneta, iz nafila ovih. Ali kada bi te farzove čovjek bio prisutan u njima i obavio kako treba, sasvim je dovoljno kao garant ulaska u džennet uz namaz i ostali propisi. Ako može uz kvalitet postići i kvantitet, onda je to nuru na ala nur, svjetlo nad svjetlom. Dakle, dobro u svakom slučaju. Ali je pogrešno na račun kvaliteta pokušati ostvariti kvantitet, količinu. Taravih namaz hoće da klanja 20 rekiata, ali ništa ni s čim. Dole gore. Nema fajde od toga nikakve. Niti ima se vaba od toga. Kako to? Kako možete reći da nema se vaba? Otkud vi znate, jel vi to dijelite sevab i kazdu, pa vi znate ko ima sevab, ko nema sevab. Allahov poslanik ali sato selam kome je dolazila objava od uzvišenog Allaha dolazi mu čovjek u džamiju i klanja dva rekata tahijetul mesjida i naziva selam Allahovom poslaniku ali sad sam on mu kaže irđi fe salli fe inneke lem tu salli vrati se i klanjaj jer ti nisi klanjao a sad čovjek s namaza to jeste to što si klanjao i da ga nisi klanjao, sve jedno je. Dakle, to što si klanjao, kao da ga i nisi klanjao. Nema nikakve vrijednosti, nema nikakve koristi, niti se vaba, niti nagrade za to. Isto čovjek klanja, dođe, isto mu reče Allah poslanik, ali sad. Pa se po drugi put vrati. Pa treći put isto tako. I onda mu je dodijalo više. I kaže, tako ti onoga koji te je poslao sa istinom. والذي بعثك بالحق pouči me, ja drugačije ne znam. A onda mu kaže Allahu poslanik ali sada. Kada hoćeš da klanjaš lijepo uzmi avdest. Fa ahsin il vodu. Ne na brzinu pa ostane pa ostane čega? Suhih mjesta i na ruci i na nogama i tako dalje. Jednom prilikom Allahu poslanik ali sada u pauzi jedne bitke rekao je Ebu Hureyre radijallahu anhu da oglasi među vojskom Vajlul lil a'kabi minan nar Teško li se ovim potpeticama znate šta je peta na nozi e ovo iza pete, potpetica ta kaže Ebu Hureyre vidlo se kod nekih u vojsci borci na Allahovom putu nije to bilo ko, bilo šta ashabi Allahovog poslanika, ali sad salam. Ali nema tu nikome u tim propisima vjerskim progledati kroz prste. To nije naše, pa možeš ovo, ne moraš to. To je Allahov hak. Kaže Buhurejre, vidjelo se nekima da nisu oprali noge, to jeste nisu pokvasili te svoje potpetice, koliko jedan dirhem, dakle, ovako kad, kako bi čovjek ova dva prsta sastavio kaži prst i ovaj do njega. Dakle, toliko kada se sastave kao jedan dirhem, kao jedna novčanica gvozdena, toliko je ostalo da nisu oprali. Pa je rekao Allahu poslanik ali sad se salam da oglasi Ebu Hureyre među vojskom fewailu lil aqabi minan nar. Teško li se tim mjestima koje nije dohvatila voda od džehennemske vatri? Dakle, pridržavanje propisa ne može ne može bilo šta i ne može ne može bilo kako dakle to je to je Allahova vjera to je ono što se traži i što ne može se nikome ne može se nikome udovolj da mu se popusti ne može se na račun kvaliteta ići na kvantitet. Pa mu kaže, pa onda okreni se prema kibli. Pa uči ono što ti je lahko iz Kur'ana. Pa otiđi na ruku dok se ne smiriš na ruku. Pa se ispravi dok se ne smiriš. Pa onda seđu i tako, ali kod svakog spominje dok se hatta tatme in, dok se ne smiriš. Kod imama Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, je to uvedeno u ruknove namaza. Šta je rukn namaza? U temelje namaza. Rukn namaza. Ako se propusti, ne vrijedi sehvi sežda. Ne možeš to sehvi seždom ispraviti. Ponovo klanjaj. Pa gdje su oni što kažu mi smo Hanefije, mi se predržavamo Hanefijskog mezeba? Wallahi mi kažemo vi ne znate Hanefijskog mezeba. Ako znate, a tako radite, onda ne zna se šta je gore. Jel gore je ne znat ili gore je znat, a, a ne radit. Kaže se u jednom arapskom stihu In kunte džahilen fetilke musibeton. Ako si džahil, ako ne znaš, Valaj, to je musibet jedan. Nesreća. Wa in kunte tedri fel musibetu a'zam. A ako znaš, onda je musibet još veći. Drugim riječima, one teravije koje se kladjaju na brzinu, gledajući se na sahat i govoreći onaj imam klanja za 16 minuta teraviju, a onaj za, za 17. Ima toga. Ima toga od toga nema nikakve koristi, nikakve fajde. Dakle, ova vjera nije po priči i nagađanju, već po čvrstim i izvornim propisima i njenim temeljima, koji, kada se izvrše kako treba, to je nesumnjivo garancija, garancija da će biti primjeno kod Allaha tabaraka, tabaraka wa ta'ala. Dakle, ome čovjeku je garantovano, ako ispuni ono što je potrebno od ove vjere, da će mu to biti dovoljno da za ulazak u džennet. I ovdje ćemo još spomenuti među mnogobrojnim vrijednostima pridržavanje i prihvatanje islama da je pored toga što je to garancija čovjeku za džennet, da je to i spas od džehennemske vatre. Jer ima ih koji će među muslimanima i od muslimana ući u džehennemsku vatru. Bez obzira što su bili muslimani. Ime kod Allaha tabaraka wa ta'ala samo po sebi ne igra ulogu, već dijela. Ali ako su radili, imali dobra dijela i vjerovanji, i vjerovali Allah te bareke ve taala nakon što ih kazni uvešće ih u džennet. Ali pravi je uspjeh da uđeš u džennet a da ne okusiš džehennemsku vatru. To je pravo. U hadisu kojeg bilježi imam Buhari spominje se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam imao jednog dječaka koji mu je izmetio, koji mu je služio. Taj dječak je bio židov. Služio Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa se taj dječak razbolio. I došao mu je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam da ga obiđe u toj bolesti. Pogledajmo ahlaka Allahovog poslanika alaihi wasallam. Jer mnoge ćeš lijepim postupkom pridobiti. I vi imate tu priliku. Oko sebe kad se okrenute, okrenete toliki komšiluk, normalno da ne možeš voliti ono u čemu su mnogi od kufra, nevjerovanja, nečistoće i fizičke i, i druge i tako dalje. Ali ti pokaži svoj lijep odnos. Svoj lijep postupak. Te starce, kad se okreneš oko sebe, vidjet ćeš, svi su ih napustili. Osim one mačke i cuke, koji opet tu, tu su radi svoje koriste. Dakle, učiniti neko dobročinstvo. Može to biti uzrokom da prime islam. Pozovi ih u Allahovu vjeru. Lijepim postupkom, lijepim ahlakom. Islam to ne zabranjuje. Islam to preporučuje. Lao poslanik ali sad sam dođe da obiđe ovoga dječaka koji mu je služio židova. A razbolio se. Pa mu reče, a nakon toga to je dijete već vidjelo postupak Allahovog poslanika, ali sad salam i tako dalje, pa mu reče Eslem, primi Islam. Dječak je bio smrtnoj postelji. Primi Islam dijete pogleda u svoga oca koji je stajao iznad njegove glave židom a on mu reče eti'a ebel kasim poslušaj ebul kasim to je nadimak Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu sallam nadimak po najstarijem sinu koji je preselio kasim se zvao pa se on zove ebul kasim otac kasimom. I zato, I zato je zabranjeno da mi nekome dajemo nadimak Ebol Kasim. To ne možemo. Zašto? Zato što je to nadimak Allahovog poslanika, ali i sato Čak ako neko od nas ima dijete najstarije da se zove Kasim, nećemo ga zvati Ebol Kasim ili Oče Kasim, jer je to nadimak Allahovog poslanika, ali i Pa dijete primi islam, izađe Resulullah sallallahu alaihi sallam od njega govoreći Elhamdulillahi allazi lezi min an nar Hvala Allahu koji ga je spasio vatre Spasio ga vatre čime? Primanjem Islama Pogledajmo postupak ovoga oca Zar danas ne imamo mnoge očeve koji neće na namaz, neće udi, neće ništa ali bi poslao svoje dijete na vjersku pouku i da nauči učiti o Koranu i da nauči klanjati tako dalje. On zna da ima hajre u tome. I voli svome djetetu više nek sam sebi Ali on neće. Dakle, i ovo je jedan taj primjer koji danas među ljudima vidimo da neće sebi dobro, ali hoće svoje djeci. Pa treba i to, inša Allah, da se u dobro iskoristi i da se da se toj djeci dostavi vjera ako, ako nije mogla tim starijima. Inša Allah, nastavit ćemo naše kazivanje o vrijednostima Islama, pridržavanja lahove vjere i njenog prihvatanja. Te vrijednosti se ne mogu u potpunosti obuhvatiti i sve o njima reći. Prava vrijednost Islama, znate li kada će se shvatiti? osjetiti i razumjeti. Kada Allah tabaraka wa ta'ala i kome, a molimo ga uzvišenog, da nas učini od džennetlija i da nas ne kazni džehennemskom vatrom, kada se uđe u džennet, kada se osjeti Allahovo zadovoljstvo. Sva uživanja u džennetu imaju svoju posebnost koliko je dužina jednoga bića. Vi znate šta je bić. Jedan metar, metar i pol možda je veličini. Dužina tolika u džennetu je vrijednija nego sva bogatstva na ovome svijetu. Svi dragulji, sva uživanja, sve ljepote, sve na ovome svijetu ne može se porediti sa tolikom mjerom u džennetu da neko dobije. A najmanje koliko će dobiti čovjek u džennetu, to jeste zadnji koji uđe u džennet, izašavši iz džehennemske vatre, nakon što je odgorio za svoje grije, bit će čovjek kome će se dati deset puta koliko je zemlja. Sva ta bogatstva u džennetu na stranu. A znate li šta je veće i bolje od toga? وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ Zadovoljstvo Allahovo je veće od svega toga. Da čovjek osjeti da je Allah njime zadovoljan. To je veće od svih drugih uživanja. A i druga su uh, posebna. Dakle, tu će se osjetiti prava vrijednost i važnost upute pravoga puta i prihvatanja i pridržavanja dini islama. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji shvataju vrijednosti ove vjere, koji je prihvataju i koji rade po njima. Zakum Allah, subhanak Allahuma, bihamdik, ašadu en la ilaha illa ente, stavfuruka, wa atubu ilik još jedna napomena, vi znate da počinje školska godina. Mi ovdje u Beču imamo priliku i mogućnost da dajemo i dadnemo svoju djecu u islamske škole. Među muslimane da tamo uči. Kako arapski jezik, tako i vjeronauku. I ja odgovorno odavde tvrdim i ističem da nema niko opravdanja kod vas i među vama i onaj ko čuje ovo i do koga dođe da daje svoju djecu u druge škole a da ih ne dadne u ove islamske i među muslimane gdje će u najmanju ruku biti sačuvana mnogog zla nemorala i neispravnosti koje vidimo i nalazimo u drugim školama. Tako da čovjek je dužan i obavezan i odgovoran u pogledu svoje djece da im priušti najbolji odgoj i da im dadne ono što će im biti od dobra na ovom i budućem svijetu. A ne da nam se sutra kače o naše vratove, i da kažu na sudnjem danu ti si me oče upropastio i ti si me uništio i da ne budemo od onih koji će jedni od drugih bježati na sudnjem danu jer smo vidjeli slučajeva da nas Allah sačuva sve toga gdje su otišla djeca krivim putem počeli piti pušit, drogirat se, otišli, krenuli putem nemorala, da ne kažem kakav im je govor, kakav je njihov odnos u pogledu namaza i tako dalje. Mi imamo ovdje slučajeva da ljudi hoće iz drugih gradova po dvije stotine kilometara da se preseli ovdje u ovo mjesto, samo zbog toga da bi dali svoju djecu ondje gdje će biti očuvana u svojoj vjeri, u svome ahlaku i svome moralu. Tako da napominjem da se ovo pitanje najozbiljnije shvati. A nema opravdanja onaj ko bude upozoren i opomenut, a nakon toga se ne odazovi. Molim Allaha tebareke ve taala da nas učini od onih koji nastoje da se sačuvaju sami, a i svoje porodice džehennemske vatre i koji nastoje da islam uspostave u svojim porodicama. Zahmullah. Nema sumnje da čovjek je dužan da se odrekne toga munkera, a govori o pušenju. I da će biti odgovoran za to u pogledu propaštavanja svoga zdravlja i ako mu pušenje prouzrokuje smrt, takav bi se smatrao da je sam sebe ubio da je izvršio samoubistvo. Jer ćete vidjeti na cigaretama da piše da je pušenje uzročnik raka i drugih bolesti koji dovode do smrti. A ajet kaže wala tulqu bi aydikum ila tahluke. Nemojte se svojim rukama bacati u propast. Pored toga što je to israf, što to uznemirava muslimane i meleke. Jer ajet kaže, jer hadis kaže innal malaikata latata'adha mimma yata'adha banu adam. Meleki se uznemiravaju od onoga od čega se uznemirava sin Ademov, to jeste potomci Ademov. I ajet kaže lehu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. I ima čuvare ispred sebe i iza sebe koji ga čuvaju Allahovom odredbom. Dakle, taj puše u meleka stalno. I tako dalje, i tako dalje. Mnogi je munker od toga i to je musliman dužan da napusti i pušenje haram bez ikakve sumnje. samim tim onaj koji prilazi namazu dužan se osloboditi toga neugodnog mirisa prije toga je dužan to ostaviti i napustiti to puženje dakle pranjem zuba čišćenjem da ništa od toga ne ostane ali nam je poznato da čak i i odjeća poprima zada dima i dohana brada isto tako, kosa, prostorija u kojoj se nalazite, kad uđete u kuću, u sobu pušača, vi ćete vidjeti da to, da to nije atmosfera muslimanska kako bi trebala biti. A ne sumnjivo da iz iskustva znamo da taj dim pogoduje šeitanu i džinima koji često nastoje da iskoriste priliku tu da uđu u čovjeka. I kad čovjek puši, obično kad dolazi do nervoze, to šeitan iz njega traži. Ta nervoza, da bi se smirio, to je zahtjev, unutrašnji zatjev šeitana, da bi se, da bi se smirio kroz tu cigaru. Koranski ajet kaže, Ela bi zikri Allahi tatma Allaha smiruju se srca, a ne, a ne puženjem. Dakle, dužnost je odstraniti od sebe taj neugodni miris, dakle, da se čovjek presvuče, od toga duhana da se dobro očisti da na njemu ne ostane nikakva traga pa da dođe u džamiju inače ako osjeti se miris duhana u džamiji nesumljivo da je takav hurmet samih džamija prekršio i uznemirava muslimane zašto snosi grih i odgovornost kod Allah te barake wa ta'ala nadam se da sam pojasnio ovo pitanje znači ovaj ne treba klanjati za oni a, koji predlog A što se tiče samoga imama, islamska ulema je stava da ne smije biti imam onaj ko puši. To je jasna stvar. Prvo što je to munker, a drugo što će se drugi u tome ugledati na njega. On mora biti primjer u dobro, a ne primjer u zlo. Tako da se ne smije klenjati e, za tim ili u stvari takav ne može predvoditi džemat. Osnova je da takav ne može predvoditi džemat, ali mi ne kažemo da će takav namaz dotični ponoviti namaz. Nego je učinio grije, onaj koji je to učinio, dakle klanjao kao imam i predvodio druge, kao pušač, a namaz kao namaz je ispravan, ali snosi grije za to, a ako drugi znaju da takav to čini pa ga propuštaju kao imama, onda su i oni za to odgovorni. Zakon Allah khair.